Oui, tout à fait. On a, on a envoyé notre réponse aux, aux autorités préfectorales en indiquant un avis défavorable. Prefetari ezesko iritzia eman dugu, euh, bia jasoinengatik. Oartu gira galduan herrien papera eta engaiamendua ez dela argiki adierazia, izan ikerketa zein ustiak eta garaian. Pas exactement euh, nos engagements qui seront euh, demandés à la commune dans, dans le futur, euh, dans la phase de prospection et éventuellement dans la phase d'exploitation. Ça, c'est le, premier point. Le deuxième point, c'est sur le, volant environnemental. Où... Beste euh, La présentation de, la société Sudmine qui, qui est amenée à faire ces euh, forages.